dushimikira ku mvo zituma ibitigiri by'abapfunzwe biba umurengera ingaruka zabyo n'icokogwa kugira ngo agateka k'abapfunzwe kisununure dufatiye rero ku biharuro amabohero y'u Burundi ni cumi na rimwe akaba afise ubushobozi bwo kwakira abarenga gato ibihumbi bine mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n’icenda barenga gato ibihumbi cumi na kimwe werekana ko bikenewe ko hafatwa ingingo zigamije kugabanya ibyo bitigiri by'abapfunzwe none agateka k'abapfunzwe kifashe gute uno munsi mu gihugu c'u Burundi nizihe mvo zituma ibitigiri by'abapfunzwe biguma ari binini iyo abapfunzwe babaye benshi mu mabohero bifise ingaruka zimeze gute ku gateka kabo hakwiye iki kugira ngo ako gateka kisunonore nibyo tushimikira ko muri kino kiganiro kugira rero tubice hijya no hino muri studio turi kumwe n'umutumire turi kumwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH ni Dr Sixte Vinyi ni muraba amahoro neza amahoro cyane kaze mu kiganiro karadiridimba murakoze abari mu makungu rero muraheza mutwakure mutwakure kare mutanga uza akamenyetso ko guteranya hanyuma nomero amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari kandi itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu zose zifise whatsapp Eric uwimana ari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro muri kumwe nanje alain desihebuke neza sangwa ikaze sangwa 우리 선생 꼬리 라디오 이상하리로 tubandanije rero na kino kiganiro Dr Sixte Vinyini Muraba murongoye umugwi w'igihugu wigenga hujejwe agateka na muntu mu Burundi CNIDH turiko tuvuga abapfunzwe uno munsi mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2020 muba mufise kumbura ibitigiri by'abapfunzwe eh, nivyo birazwi ko bigenda bigabanuka bihindagurika ariko uno munsi aho mu bangana gute murakoze cyane kumpa ijambo mhm. eh, nagira ntango rimenyeshe yuko kumenya ibiharuro eh, ntabanduka bigoye biragoye mhm. kuko umumugo w'igihugu wigenga ujejewe agatekazina muntu eh, ntidushobora kuja kurabira amabohero yose icyarimwe ni ukuvuga ko aho turavye no munsi ahandi tuharabe ejo mhm. ariko turabiye byose hamwe nk'ibikorwa tumaze iminsi turimo muri kuno kwezi kwa cumi na kabiri mbese no ku cumi na rimwe dusanga ibitigiri byababa ibihumbi cumi n'amajana abiri na mirongo ine n'umwe mm-hmm. ariko rero ibirumva ko biguma biza birahindagurika kuko aho tuvuye uno munsi eh, bukeye usanga byahindutse gatoya mm-hmm. ariko byababa muri ibi eh, turabe eh, abantu icyo bafungiwe eh, turabe amadosiye aho ahageze hariho kenshi dusanga hari ubuntu bw'ubunenge buba bwarabayemo ibyo turabishika bituma n'ibyo biharuro bigabanuka yego turabishika ko ariko nk'ubu muri ibyo bitigiri mwavuze birenga gato ibihumbi icumi ababa baraciriwe imanza abatarazikirirwa bangana gute Eh, mu bisanzwe icyo kiragoye mm. kuko eh, sinoshobora kugishoka ndakivuga icyo kizoboneka muri raporo tuzotanga mm-hmm. kuko ntibisaba ko ibihari umuntu abishyira hamwe mm-hmm. kuko bisaba werekane hamwe hamwe eh, igitigiri cy'abamaze gucirwa imanza abakiburana nabo batarigeze baburana ibyo n'ibiharuro borindira gatoya nko mu kwezi kwa mbere nitwatanga raporo bizaba biboneka yego muti rero uno munsi agateka k'abapfunzwe mu gihugu cy'u Burundi kifashe gute Eh, mu bisanzwe eh, biratera imbere mugabo ibibazo biracariho mm. biracariho kuko eh, mu bintu umuntu afunzwe ateza kuronka hariho kubaho mu buzima bwa bwemewe bushobora kwihanganirwa mm. aho tukavuga nk'igitigiri cy'ababa bari mu gasho tukavuga ingene bagaburirwa tukavuga ingene baronka amakuru kuko naho babafunzwe bafunzwe barafise uburenganzira bwo kumenya ibiriko biraba hirya no hino ukamenya ingene bashobora kuvugwa gutyo rero bigashobora kwerekana mbere ugacushira ko eh, no kuronka ababuranira canke kuronka eh, aho eh, bashikiriza ivyumviro uko babikeneye kose mm. nko kuri ibi bihumbi birenga 10 rero dufatiye nko ku bushobozi amabohero 10 na rimwe uburundi bufise kwakira ibihumbi bine birenga gatoyi bamaze gushika ibihumbi 10 ako gateka ho mubona kaca kaba kifashe gute uko amabohero yubatse usanga hariho ivyumba mm. no vyita nta buraro bafise go mugabo ugasanga ari ndani mwibohero mugabo ugasanga uburaro nta buhari gufungura naho na gufungura naho nyene urumva ko ari ngorane mm. kuko e, uravye amagarama umumwe wese yandikiwe Eh, uko bitera bigwira naho vyoboneka eh, ni umutwaro munini ku gihugu yego mhm. ariko abari mu makungu dusubire tubibutse inimero mutwakura ko kugira ngo muheze mwakure mugire ikibazo mubajije umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu se NIDH eh, mutanguza akamenyetso guteranya hanyuma amajana 257 irindwi na zitandatu ubusa 183 amajana 9 na 33 itandatu nimwe ubusa 183 amajana 9 na 33 zitatu na zitatu zose zifise WhatsApp Dr Sixte Vinyine muraba rero eh, muri ko mugenda mubikurikirana imvo mwasanze eh, zituma ibi bitigiri kenshi rimwe na rimwe biguma biri hejuru niziye Eh, murakoze cyane icya mbere ntashobora kuvuga ni ibyaha hariho ingorane tuzi ihambaye cyane y'amatongo mu Burundi hmm. hariho ibintu bijanye n'imibano aho usanga eh, mu muryango abantu ba eh, batumvikanye ugasanga no kurwana baragwanye hariho imvo zitandukanye z'ibihe tuba tugezemwo eh, bimwe bita reglement de compte kwihorahorana mm. ni ibintu byinshi ni ibintu byinshi hariho bimwe nk'ibyo gukorora inda dukunze kubona ugasanga hakumurindira nk'uko amategeko abivuga ngo azarariha buke buke ugasanga bahisemo guca bamushyira mu eh, mu munyororo kugira ngo bashobore kubona ko arishe eh, iryo deni mhm. eh, none eh, muri ko muravuga izo mvo zose abapfunze hari abashobora kuba bapfunze by'agateganyo n'abandi bapfunze kubera baciriwe imanza mbega abamaze kuba bapfunze by'agateganyo bobo imanza musanga zinyaruka oya kunyaruka ntizinyaruka na gato nico gituma ubona tumaze iminsi turi mu eh, turiko turagendera amabohera atandukanye eh, kugira ngo dushobore eh, kuraba abantu imanza zabo ziba zatevye nivyo bariho bariho kandi batari bake usanga amaze umwaka ata akiri ko araburana ibiri itatu ine eh, mbere eh, bamwe muri abo iyo byagaragaye neza eh, muri ibi bikorwa tumaze ku iminsi hariho n'abashoboye guca barekugwa hmm. Eh, ego none eh, kumbure inzego no munsi ziraba ako gateka eh, kabapfunzwe n'izihe mu gihugu cy'u Burundi je nibaza ko hariho amashira hamwe atandukanye duhere ku rwego rw'iwacu mu byo tujejwe harimo kuraba yuko abantu bafunzwe mm. kuko eh, mu karere k'iwawe ubona yuko hariho abantu bafungwa ntibumvirizwe cyangwa barenganywa urumva yuko ujejwe bene gihugu uteza uhagurukana wewe mm-hmm. mu bikorwa mu mazi mw'iminsi hariho mwerekanye mugira muti ah, hariho urugero Burundi butarashika ko kugira ngo bushireho inzego zikwiye eh, ziraba cyane cyane abo eh, bapfunzwe izo nzego urugero bataragera ko nuruwe eh, ahakuru cyane cyane nuko tubona yuko umuntu iyo afunzwe abanza dutahura E, uburenganzira afise ego aba yakoze icaha muga we hariho agateka kiwe gateza kubahirizwa ni kuvuga ko nivyo twariko turavuga vy'ikiringo ikiringo amara yumvirizwa ingene aronka umuburanira ubu urashobora gusanga umuntu yagirizwa e, ivyaha nk'ivy'ubwicanyi mhm. e, canke icaha cyose nkuko amategeko abivuga kirenza imyaka 10 mhm. gihanishwa nk'uyo ateza kuronka umushingwa amanza amufasha mugabo ugasanga mu Burundi umuntu baramuburanije hanyuma urubanza ruraciwe kandi ataronse umuntu amu amufashe kandi twibukanye ko atari bose batahura amategeko si bose bize amategeko si na bose batahura eh, bazi gusoma no kwandika ni ukuvuga ko abantu nk'abo bataronse umushingamanza kugira ngo abakurikiranire eh, imanza zabo usanga eh, by'ukuri urubanza rutaciwe neza mhm. none ah, nk'ubu kugira ngo agateka k'abapfunzwe kisununure hoba hakiri intambamyi mubona zikibangamye zikiri mu nzira mubwira muti ibi birakwiye kwisununura nk'uko mubandanya mubivuga intambamyi inkuru nuko eh, abantu bafasha eh, muri ibi bintu by'agateganyo muntu usanga eh, badafise uburyo bukwiye kuko urabye mu myaka yahera wasanga nk'umugwi CNIDH ufise uburyo bwo gushobora guhamagara manza kugira ngo bakurikirane imanza z'abafunzwe bafise mm. amikoro make mm. nk'icyo ni kintu gihambaye cyane kuko tudashoboye kukigira no kuvuga ko tuca turindira icyo sentare ishikirije kandi iyo tuba twari dufise abashingwamanza bakwiye eh, hariho eh, imanza nyinshi tuba dukurikirana eh, ugasanga hariho abantu dushoboye kurokora mhm. mu kurindira rero ko abari mu makungu mutwakura mukoresheje akamenyetso ko guteranya irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani zitatu amajana na mirongo itatu na zitatu canke itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani zitatu amajana na mirongo itatu na zitatu zose mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi kandi ni whatsapp tubandanye rero dr sixte vinyini muraba ingaruka z'ibyo bitigiri birebire eh, ku gateka k'abapfunzwe n'izihe ingaruka za mbere nuko eh, ingene babayeho ingene babayeho ngaho mu munyororo usanga atari ibintu bishemeye eh, kubera usanga umwe ataronka dufate ibyo afungura bikwiye bifise ingaruka mbi cyane kuri abo banyororo mm. none umugwi w'igihugu iyo mugiye cyane cyane mbega muri muri aya mabohero cumi na rimwe nk'ubu mu mwaka wose mumaze twavuga tuti mwamaze gushikayo hose mukaba mwakurikiranye kwa gateka kifashe turagenda muga byose urazi bivana n'uburyo mm. kuva dutangwe kubona ko uburyo buri ko buraboneka eh, uti muhora muja mu mabohero cumi na rimwe agize igihugu cyu Burundi muti rimwe na rimwe ntibikunda ko mushikayo muri ayo yose cumi na rimwe hari igihe tudashikayo kenshi nk'uko twavyifuza mm. ariko gushika ubu twakubwira ko atantame tutarashika kuri uno mwaka uno mm. mwaka twarashoboye kuzunguruka muri zose mm. ariko ntitujyayo inshuro nyinshi nk'uko twategereza kuba twajayo mm-hmm. kubera ibyo by'uburyo kuko murazi ko bisaba uburyo bwo kwiyunguruza kwiyunguruza naho si minsi yose tuba twafise eh, nk'imodoka cyangwa igitoro ariko turagerageza iyo turushoboye kuronka uburyo hose mhm. umugwi w'igihugu wigenga eh, ujeje agateka kazina muntu eh, mwarigeze gushikiriza cyane cyane turabona ko hariho ibice bimwe bimwe by'igihugu umugwi ushikayo mbega uno munsi twogira tuti umugwi umaze gushika mu bice bingana gute ugeze ku rugero rungana iki aho mushobora gushika mu gihugu cyose ubu tugeze hafi ku kwijana ku mm. kuko uno mwaka twashoboye kuronka uburyo ubudutuma tujya no mu ntara za kurezi ya za cankuzo amakomine agoye no gushikamwo e, kuko igihe duteye akamo inzego zitandukanye zaratwumvise mbere n'abafasha umugwi e, e, bariyongera ni ukuvuga ko ubu nta hantu twavuga ngo ntidushobora gushika mm-hmm. gushika no munsi kuko uburyo bwo kwiyunguruza leta yarashoboye kuduha imiduga mikeyi irashobora kutudugiriza bije na gatoyi hanyuma duca turaronka n'abadufasha badusahiriza bo hanze ni ukuvuga ko ubu nibaza ko mubibona muravye ivyo turiko turakora ubu turabona ko intambwe iriko imbere mu gihe vyo bandanya eh, tuzobandanya dushobora gushika ariho hose mhm. eh, mbega none eh, umugwi CNIDH ni bande mukorana neza neza iyo muri ko murakurikirana akagateka k'abapfunzwe cyane cyane muraba ko amadosiye yabo abapfunzwe by'agateganyo canke abo bose bari mu mabohero ko imanza zabo na n'amadosiye yabo ariko agenda neza aba dukorana ni eh, urwego rw'ubutungane kuko murazi yuko twebwe atanga ingo dufata ingingo zifatwa eh, n'ubushikiranganji bw'ubutungane nibo tuganira hama tukababwira eh, ibyo dutegura kurangura n'iyo dutegura kuja mugabo rero ntitwama tubabwira byose kuko uru mhm. itegeko dusubire rero twibutse abari mu makungu ko turi mu kiganiro karadiridimba kuri radio y'isanganiro turi ko tuvuga cyane cyane ibijyanye n'agateka k'abapfunzwe turiko dushimikira ku mvo zituma ibitigiri by'abapfunzwe biba umurengera ingaruka zavyo nicokogwa kugira ngo agateka k'abapfunzwe kinsununure turi kumwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ingaruka zabyo nticokogwa kugira ngo hakogateka gateka k'abapfunzwe kisununure muri studio turi kumwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka na muntu mu Burundi CNIDH ni Dr. Sixte Vinyi Nimuraba baranye banyeretse ko hari uri ku murongo alo halo amahoro neza eee eh, mahoro cyane muri kumwe nayo neza yahusefu wowe twakwiye uri muri australia eee eh, n'umutumire turamuramukije arabaramutse amahoro cyane ineza kaze rero muri karadiridimba urafise icifuzo canke ciyumvira ushikiriza kuri bitumaze kuvuga wumvirije uko agateka k'abapfunzwe kifashe mu gihugu cy’u Burundi ego twabikurikiranye ibyo twashe guhambya mhm. Eh, nkaba nanezerewe cyane um, ikibazo umwe wabagije kijyanye eh, n'imvo eh, nkuru nkuru zituma abantu bapfungwa mm-hmm. hanyuma tukaba twumvise bagerageje kubisigura mm-hmm. kandi inkonge nkanashimira rwose ukungene uyu mutumire wacu yashoboye kwerekana neza ko Eh, no mu bihe byo gupfungwa hariho aba abacamanza eh, usanga bihutira gufunga abantu mm. aho kurabya izindi nzira zoroshye kugira ngo ibintu byorohe mm. rero aho ngira ntibabara ariko ukiri ngaho ah, ya Joseph yego ukiri ngaho ngira wotomora neza eh, kumbure hari eh, amajambo amwe amwe twogenda dutomora neza uvuze ngo ngo hari abacamanza bamwe bamwe kumbure aba bafise gushobora gupfunga umuntu by'agateganyo abaramushikiriza amanza umucamanza we yaba yaciye urubanza hmm. ego okay uragize neza rero icyo gihe nagomba guterera muri make ibiba mu gihugu turasaka turikurikira abantu bapfungwa n'ibyo barapfungwa ariko njyewe nagomba kwibaza ese amategeko akoreshwa mu gufunga abantu yoba ari amategeko yabonetse ryari mm. eh, mu gihe yoba ari amategeko mu gihe yoba ari amategeko ya kera mm-hmm. eh. abantu bakorera ko muri rusange ya yatowe ryari ya itegeko mpanabyaha eh, ni ryo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi itegeko naryo riraba ingene imanza z'ibyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa ni ryo mu bihumbi na cumi n'umunani kumbure ntihenze eh, Dr Sixte Vinyini murabaraza kugira icabisiguye ko urumva ko ayo mategeko nayavuba kumenya ukwe gufungwa byukuru uwariwe mhm. kubera iyo umuntu bitwara uburyo bwinshi leta ndetse n'umuryango mhm. rero hakaba ukwene babaza kwiga uwari wariwe n'ikosa mhm. yapfungiye uburemere buhari mhm. ari naho ari nacyo gituma nk'aya mareta y'ino usanga afise eh, yorohereza ayandi mashyirahamwe ajejwe eh, gufasha abanyagihugu guheza amatati imbere y'uko bajya mu bucamanza mhm. rero urinzi uboneka mu bucamanza biboneka ko ku mbure mwagararije byase byase rwose babaca urubanza nyine rw'urubanza kuko izindi ntambwe zose mwamaze kuzirenga rero sinibaza ko mu burundi mhm. eh, izo ntambwe zirabaho bituma n'abantu bagurwa bafite icyizere ndetse bikanafasha eh, n'izo zindi ngorane yameze nk'umvuga nk'umuntu yibye inkoko mhm. cyane eh, yabuze ibintu by'amatongo imibano kwihorahorana eh, ibyo ni ibintu byoshobora guherera mu mhm. nzego zindi imbere ko zishika mu bucamanza mhm. ubucamanza bugashikirwa mu bintu byananiranye ego none iya Joseph ego uturumva ko uri kuratanga akarero k'umure ufatiye ku gihugu urimo muri Australia sinzi ko hari ikindi cifuzo mm. ufise eh, imbere y'uko ugira akabazo ubajije umutumire Dr Sixte Vinyini muraba urakoze cyane ikibazo je no kibaza mhm. ikibazo haravugwa iby'agateka kazina muntu kandi agateka kazina muntu karakomeye ku isi mm. hanyuma bikagaragara yuko ubusho nk'uko vyagevugwa bivugwa bushobora kuba bufise abantu Eh, batemere ibitigiri birenze abategerezwa kuba mu busho mu mabohero mhm. none ikibazo nobaza mhm. ese iyo bishyitse gutyo haba habaye kurenga amategeko kugira ababikoze babihanirwe cyangwa bakosogwe bimeze gute mhm. kuko nimba inzu yubatse ikagenerwa abantu runaka ese babikoze ntibakwiye guhanwa cyangwa bikwiye kugenda gute ikindi amateka mateka barenzwe ikindi ngira nzokibaza hanyuma muheza gihe murakoze cyane ibihe byiza ya Husefu ego nayo urakoze ugira ibihe byiza aho twumviriza uri muri Australia ego Dr Sixte Binyini muraba murumvise ibyiyumviro ashikirije uh, ashikirije avuga ati mbega kwihutira gufunga abantu uh, eh, cyane ahangira afatira gufunga abantu by'agateganyo uh, eh, ati mubona mu Burundi baragera ku rugero rwo kuraba neza yuko bikenewe ko uwo muntu boheza bakamufunga by'agateganyo bikenewe murakoze cyane ngira mbanze ndamushimire kuri ibi bibazo yabajije mhm. eh, ngira mvuge yuko mu bisanzwe eh, naho tutari mu ba mbere mugabo mu burundi baragerageza eh, kuza bara subiramwo amategeko kugira ngo abe ayagifise akanovera gusumbya mm-hmm. eh, icyo se nikigora ko aho mwamaze kukivuga mm-hmm. eh, ariko rero nongere ko ikindi yuko eh, hariho n'amategeko mpuzamakungu uburundi bwisunga mu gihe buba bwarashize ku mukono mm-hmm. ni mu bikorwa tumaze iminsi turangura turafasha mu mahugurwa y'abashikirizamanza abacamanza ego kaze viyane icyumviro cyawe nawe e, murakoze e, kuduha ijambo kandi mwakoze no kutuzanira umutumire ajejwe gateka kazi na muntu mhm. e, narifise akabazo kamwe nk'umuntu aba hanze ariko maze no kuza mu burundi inshuro nyinshi mhm. e Eh, narabonye akabazo kabaye ejo bundi eh, k'ibitenge byafashwe n'ibindi bidandaza byari byaciye mu kinywabi mhm. hama eh, baca bafata abatwara ubwato hamwe n'abapakurura mhm. nabonye barafunzwe manza baraciriwe n'urubanza imba ntihenze mhm. ariko nca ndavuga ati kubera iki bacira urubanza muri make Eh, uca usanga ahafunzwe utariwe kuko nyir'ibidandazwa niwe yategerezwa kugira niwe yategerezwa gufatwa hmm. rero ugaca usanga bafunze abantu batari bo ugasanga mu gasho hagiye abantu benshi eh, umutagisi we aba araca ibyaha ahubwo kosora ko inzego zijejwe umutekano mhm. zoza zorohereza abo batwara ibintu kugira eh, abantu batwara ibintu bazamenya ko batwaye ibintu biri mu mategeko mhm. kugira abanyagihugu bato bato ntibazo zibagwa mu mporera hamwe nka hano musaba uwo dogiteri ko yodukurikiranira bajya abantu Eh, bakareba ko na ba nyir'ibidandazwa ko nabone ubutungane bwa bwarabagezeho mhm. ego viyane hanyuma none wewe hari icyo ufise uterera nk’icyumviro kugira ngo ah, agateka k'abapfunze mu burundi eh, kisununure eh, ngewe icyo nosaba cyangwa noterera mhm. nk'abantu bakora ibyaha bito bito ari ibyaha usanga bidahungabanya umutekano w'igihugu cyane mhm. usanga ari nka kujya nk'umuntu mwagize muti amategeko ari ku gihe mwari muri ko muravuga cyane cyane bari gushimikira ku mategeko ku masezerano mpuzamakungu ajyanye n'agateka ka na muntu ego nk'uko tumaze iminsi tubirangura eh, mu bikorwa bitandukanye turi kumwe n'abashingwamanza n'abashikiriza amanza eh, twaravuze yuko twongera tuributsa ko uburundi bwashize umukono ku mategeko mpuzamakungu atari make cyane cyane y'agateka kazi na muntu mhm. ibyo rero birafasha eh, kugira ngo umuntu abone ingene abantu bahanwa kandi byemewe n'igihugu kandi bikemegwa n'amategeko mpuzamakungu kuko ajya amategeko igihugu cyatewe umukono acaba ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirayemera rikayaha inguvu nk'amategeko yo ngaha mu Burundi ya Joseph rero ati mbega none nk'ayo masezerano muri ko muravuga abacamanza mu Burundi abakurikirana ibijanye n'ubutungane barayazi wewe yagize ati mbega none habaye kurenga ibitigiri bikarenga byari bitegekanijwe ubwo haba habaye kurenga amategeko mbega haba habaye iki abo bayarenze barashobora kubihanikwa Ego imbere yuko nshika ngaho nagira ngaruke ku kintu yavuze gihambaye cyuko twotora umuti hotoga umuti imbere yuko abantu barinda kuja eh, kuburana mu mm. bucamanza mm. nce ndamwibutsa ko eh, leta eh, haci iminsi iriko irahimiriza intahe yo kumugina mm. iyo izofasha kugira ngo ingorane zito zito zishobora guterwa umuti hajya nyene eh, kumugina tutiriwe turaja mu, eh, mu muri sentare ico mm. kizofasha mm. hama kuri kinaco ti bo bofatwa bagahanwa aboba abinjije abantu barenze tubanze dutahure ikintu gituma eh, abo bantu binjira mhm. eh, kuko umuntu yakoze icaha hari aho usanga kumushira mu gasho kumufunga mu ibohero ari kugira ukingire wenyene eh, canke nuko ah, mu Burundi hatoba hari ubundi buryo bwo gushobora kumukingira atari ngaha mu mwibohero eh, ibi byo gukingira batwara imibohero sivyo mu Burundi gusa ni kwisi mm. yose yego mm-hmm. mm-hmm. eh, hanyuma ikindi naco ni ukuvuga yuko ku mutekano w'igihugu birasaba ko abantu ububona ko bateye amakenga cyangwa hari ibyaha bimwe baba bakoze bisaba ko ubakura muri abo bandi bantu kugira ngo baje ahantu babanze batahure icyo bagize ko ari ikintu kitemewe mm. ni ukuvuga ko naho igihe igiharuro cyo bariko kirarenga ni kubanza kuraba ico igihugu conguka nico gihomba ni nikiye mm-hmm. mu gihe uwo bareka bakaguma mu bantu ni ukuvuga ibyaha bigaca bibandanya bigwira tuzosanga ico twagomba gukiza arico twishe mm-hmm. ariko aha rero iki kibazo yabajije ati none eh, abo bashobora kuba barenze amategeko kumure eh, bagafunga abantu bitari bitegekanijwe ngo barashobora kubihanikwa nibaza yuko amategeko abitegekanya mhm. burya nta n'umwe arengeye eh, itegeko mhm. ni ukuvuga ko naho yoba umushikiriza amanza cyangwa umushingwa amanza mu gihe hagize ikintu kitajyanye n'amategeko aragihanirwa n'akarorero ugiye mu mpimba cyangwa mu bundi eh, mabahuri atandukanye uzosangayo abacamanza batari bake ni ukuvuga ko nabo baba bagize amakosa kandi ayo makosa bakayahanira ego baranyeretse ko hari uwundi ku murongo alo Ego bwana vinyi ni muraba Ego eh, eh, David rero nawe urafise iciyumviro ufatiye kuri aka gateka turiko turavuga kabapfunzwe wumvise uko mu mabahero 11 y'u Burundi uko vyifashe eh, Dr Hati rimwe na rimwe usanga amabahero ah, afise ibitigiri by'umurengera we nawe ufise iciyumviro kuri ako gateka kabapfunzwe Ego nabasamiye hagati hariho bimwe bimwe mwahereko ntumvishe Mhm mm ariko mu byo maze kumva ni uko nyine babanza gushima igikorwa cy'uwo mugwi mhm. uwo mugwi witaho ababa bari mu busho butandukanye bw'igihugu mhm. ukora igikorwa cyiza cyane ikintu gusa nagomba mbaze ni kimwe mhm. nce nongeramwo n'icyiyumviro kimwe ni uko nk'uko abandi babivuze mpereye ku cyiyumviro ni ukuvuga yuko ibyaha bito bito bisanzwe bikorwa n'abantu bifise amande yabyo ni ukuvuga wewe n'umupolisi agufashe aragukata ayo mande hanyuma ugataha hanyuma ibyaha binini binini gusa byavuzwe eh, ibyaha bijyanye n'ubwicanyi ibyaha bijyanye eh, no gusahura amatungo y'igihugu ibyaha nyine bikomakomeye akaba ariho umuntu apfa n'ibyo byaha byategerezwa guca mu butungane hanyuma abantu bakajya mu busho mhm. gukora igifungo cyabo mhm. ibyo bidufasha kugabaniriza ah, kugabanya ibyo biharuro by'abantu bari mu busho butandukanye ikibazo rero akabazo rero nari mfise eh, ikibazo nari mfise sindabizi aho mu gihugu iwacu mbega abantu burya bafunzwe bararonka ibikorwa by'igihugu aribo bakora ivyuma hmm. ibi vyubaka ama amasitade menshi y'i burayi hmm. bikorwa n'abafungwa bari mu busho Nico rero cyatumye niyumvira mbaza ati mbega mu burundi ho bari ho benizo porogaramu zituma abafungwa atari kujya no kujyama no kwicara ngaho gusa bakora ibikorwa bibaha akazi eh, hari kibazo yahereye ko yavuze ngo aberuka gufatanwa ibitenge eh, kumurengera murafise ico mu kivuga ko kimwara gikurikiranye eh, iki murafise ico mu kivuga ko ico nakivuga nuko tubanza gusoma amategeko Eh, iyo mu burundi icyo mm. eh, kuko eh, nimba ntihenze avuga yuko iyo umuntu afashwe ariko agerageza kunyuruza itunga ry'igihugu akoresheje ibyo bidandazwa bya magendo bitaba byarishe ikori mm. yuko ibyo bidandazwa bifatwa kandi n'icyo kintu kiriko kirabitwara inderuzo y'ibyo bintu nayo nyine igafatwa mm, ni guca mu binywa birabujijwe twe rero nk'umugwi w'igihugu ujejwe abateka zina muntu ntidushobora kuvuga ikintu kinyuranye n'amategeko tubanza kubahiriza kubahiriza ayo mategeko mm-hmm. kandi tukaca tuvuga tuti naho yavuze yuko hahanwa abantu bato bato sindavyibaza kuko eh, umuntu afise ika eh, ifuso yuzuye ibitenge iyo fuso ibizimvye gusumvya ivyo bitenge mm-hmm. kandi iyo fuso y'uwo muntu nyene w'umugwiza tunga nayo nyene irafatwa mm-hmm. kandi turamaze kubibona sinibaza rero yuko haba hariho uwarenganijwe na kare ko bemera ko icaha kiba cakoze ikindi naco eh, nkuko mwari mwakivuze burya nta numwe arikuriwe kuvuga ko atazi amategeko amategeko amaze kubaho twe twese tuyazi waba muto waba mukuru nta mvo n'imwe ushobora gushira imbere yo kuvuga ko ayo mategeko yarenze utayazi ego viyane muri leta z'ubumwe za amerika nyine yashimitse ati urabye ibihano abakoze ibyaha bahabwa hari icyo bita igikorwa cy'iterambere rusange we bafise ukundi yacise mbega icyo gihano mu burundi mubona eh, gishobora gufasha kugira ngo ibyo bitigiri ibyabapfunzwe bigabanuke itegeko rigejwe eh, ibi by'ibikorwa by'iterambere rusange ryaremejwe mu Burundi ririho gusa e, yari ryatanguye gushyirwa mu ngiro hanyuma nk'uko twagerageje kugikurikirana tukavugana n'ubushikiranganje bw'ubutungane babonye ko hariho utunenge duke twibonekeje baca bafata ingingo rero y'uko babanza kubihagarika kugira ngo bavyige neza n'ikimenyamenya nuko muri uku kwezi twari twateguye ihugurwa ry'abashamanza n'abashikiriza amanza kugira twigane e, tuganire ingene iryo tegeko ryojaho mu ngiro kandi bikajaho n'ingoga kuko twese turagishigikiye kuko aba bantu ngiriye ko niki kibazo cha David mhm. murabona ni kimwe aba bantu bose barafise ico boterera mu iterambere ry'igihugu mu gihe igihugu cyo bakoresha neza mhm. hari uwundi ku murongo alo alo ni Alex muri Australia amahoro Alex amahoro cyane amahoro cyane reka ndamutse n'umutumire amahoro cyane Alex ego icyimviro cawe nawe Alex ego aha urwo rubanza ngo rwaciwe baciriwe kugira ngo babatunganirize abandi ugasanga bazanye imvo izica nk'iziriya ariko ibyo numvise cyane cyane usanga bifatiye ku buryo kwiyunguruza mm. eh, ugasanga rero hari abantu bajyanye mu gasho ego muranyumva ego eh, naho nyene kumbure uri kuratomora eh, bibe bifatanye n'ababa bapfunzwe atari uko muvuga ibijyanye no gushyira mu imanza kuko ubu turi ko tuvuga bapfunzwe ego ndiko ndiko nderekeza nyene kuri abo bafunzwe ubwo mm. rero ndiko ndavuga nti muri abo oye imanza zabo ziba zacitse mm. bikanka ko zishyirwa mu ngiro mm-hmm. ugasanga eh, ahubwo bajyamye mu gasho mm. imyaka n'imyaniko ugasanga barajyamyemo kandi imanza zabo zaracitse none ngomba kubaza uyu uyu mutumire wacu mu by'ukuri aba bantu ko ibyabo biba byarangiye kandi numvise ngo ni benshi mu gihugu mu by'ukuri mutegekanya iki hazokogwa iki mu by'ukuri murumva ko ushobandanya bwuzuye kandi hariho bamwe bamwe baba batategerezwa kubamwo hmm. murakoze jiwe ngarukirija hmm. urakoze ariko cyane cyane mugabo iyo ugenda utomoye alexi ikigongwe uvuga ni cya ryari cy'umukuru w'igihugu ndibuka yuko hariho igihe byigeze kuvugwa uyu perezida eh, yashengeye petero nkuru nziza y'igikongo yigeze gutanga mu nyuma nza kumva ngo abari bagihawe ntibasohotse hmm. reka kumbure aragira icyo ashikirije kuri icyo kibazo eh, ugira ibihe byiza murakoze murakoze cyane murakoze cyane Alex aho muri Australia reka tugaruke hano eh, muri studio eh, ariko tugaruke gatoya kwa David muri Canada eh, wamaze kumwishura ariko we yagize ati mbega abapfunzwe yashimikiye ku bapfunzwe ngo barafise ibikorwa bakora cyane cyane bishobora guteza imbere igihugu yafatiye ku bindi bihugu bashobora kubona yuko abari mu mabohero ngo bashobora no gukora ibintu bihambaye bishobora kubaka inyubako rusange Eh, uri kuratembera mu bahero atandukanye urasanga abanyororo hari ibikorwa ariko barakora eh, nko eh, nko kubaza kujisha inkoko ibiseke ariko rero ibyo oh, si ibikorwa byo ku rugero rwo hejuru byoshobora gufasha iterambere usanga ari umwe ariko aragerageza kwisumamwo ariko nicyo gituma natwe mu byo dushyira imbere dusaba leta tugasaba ubushyikiranganji ko bwogerageza gufasha kugira ngo haboneke eh, porogaramu intumbero nziza y'ibikorwa by'iterambere byokorwa n'abo bantu b'abanyororo kugira ngo bashobore gufasha eh, biteguye neza ibyo bafungura bobyironkera bo nyine kandi bakaronka n'umusesekara ushobora gufashisha gufasha ah, eh, abandi barundi mhm. ego alex nawe muri australia abajije twavuge ibibazo bishika kuri bibiri yatanguye agira ati ababa baraciriwe imanza imanza ngo zaracire babibitse ariko ngo bakaguma bari eh, mu mabohero ibi bibazo nabyo bimeze gute birabaho birashika rimwe rimwe mu bisanzwe yurubanza rwamaze gucibwa eh, umunyoro ntaca asohoka kuko bararindira kugira babone ko eh, ministere publique itunguruje mhm. Eh, umushikiriza amanza ah, mm-hmm. atunguruje mm-hmm. ariko hari n'aho bishika ugasanga ntiyunguruje naho harakenera eh, rwa rupapuro murekarengane rutuma asohoka eh, ava ngaho rumusohora mu iborehero mm-hmm. aho rero ah, hari imvo nyinshi urashobora gusanga urupapuro rutabonetse canke ugasanga urupapuro rwanabonetse baca bashiraho wundi mutahe hmm. eh, ibyo bintu turakunda kubibona ariko icyiza ni uko eh, muri ibi bikorwa tumaze mu iminsi iyo tubonye ko ibintu nk’ibyo byagaragaye turahamagara eh, uwo mu userukira ubutungane muri ako karere kugira ngo turabe ingene yoshobora gufasha icyo kibazo kandi turabona ko hariho umwe byatanguye gutora umuti mugabo hariho n'ibindi tuzoshikiriza ku rwego rwo hejuru kugira ngo ntibitukwishe igihugu hmm. ego ariko cyane cyane ikindi naco yashimikiye ko agira ati mbega ikigongo cyumukuru w'igihugu naco eh, catanzwe ariko avuga kumbure cyo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda eh, ngo cararoye mu ngiro mwarakurikiranye mwarabonye ko icyo kigongwe naco cagiye kijya mu ngiro neza eh, jewe mugabo ubwo rwandiko ntago nabonye mhm. eh, ko kuko mu iyo ikigongo gitanzwe hariho urwandiko rusohoka hanyuma rukerekana neza ni bande bazoronka icyo kigongwe hanyuma bizogenda gute rugashyiraho n'umugwi uzoraba ibyo bintu mhm. uwo mugwi ninda gushyiraho kumbure umukuru w'igihugu nk'ubu abishikirije mu ijambo mu ijambo ryo kurangiza urangiza umwaka eh, ubutungane nibwo buheza bukabishyira mu nyuma harasohoka urundi rwandiko mm. werekana neza kuko hajya abavuze ijambo mugabo ntaba yabitomoye neza hariho rero urwandiko ruza ruyiherekeje rukavuga tuti iki kigongo cy'umukuru w'igihugu kizogenda gutya na gutya na gutya mm. sinibaza rero yuko ubwo rwandiko rwaba rwarabonetse icyo ubushikiranganji bukora mu nyuma bumaze kuronka eh, ubwo ubwo rwandiko ruca rugenda rugasuzuma neza rukaraba abakwijije ibyo bisabwa hanyuma eh, bagaheza bakarekura bagateza eh, bagatezurirwa mm. ego hanyuma none turi ko tugenda turangiza eh, eh, mwamaze kubona kumbure ingaruka ni n'imvo zituma abapfunzwe mu gihugu cy'u Burundi ari benshi hakwiye iki rero uno munsi murabye mu gwise NDH mumaze gushikiriza byinshi nibiki bikwiye gukorwa kugira ngo ibyo bitigiri by'abapfunzwe bigende bigabanuka e byinshi babivuze nuko nkuko umukuru w'igihugu yabivumereye kandi leta irikira mu ngiro nuko uko urwego rw'intaha yo kumugina goja mu ngiro n'ingoga eh, kuko murabona ko ruheruka kwemezwa hanyuma bagatangura gukora kugira ngo eh, ibyaha byose bikoze ntibice birinda kuja mu butungane ibintu byinshi eh, bitorega umuti eh, hajya ku mutumba icyo ni cya mbere mhm. hama icya kabiri ni uko twabandanya duhimiriza eh, ababa bacamanza abashikiriza amanza bose bagatahura yuko umwe wese yukora ibishoboka kugira ngo ibintu binyaruke kuko kenshi uguteba ni ugutebanya amadosiye nibyo bikunda gutuma abantu bafungwa umwanya munini ikindi noshikiriza ni iki kijanye n'ibikorwa by'iterambere uburundi e, buri mu ihimiriza risanzwe eh, rirasanzwe kugira ngo duteze imbere igihugu ni kuvuga ko eh, nabo bafungwa harimo abafisi nguvu hari ubwenge hari abafisi ibyo boterera igihugu naho byashyitse eh, bakagwa bakagira ingorane burya ingorane si ukugwa ingorane kugwa ntuvu cyane cyane hari ingingo mubona zikwiye gufatwa n'izo nzego z'ubutungane canke n'izindi nzego zishobora gutezurira abapfunze kugira ngo bagende bagabanuka ku munsi mukuru na muntu itariki itariki icumi eh, twari twabivuze icya mbere twari twasabye ni uko hoshigwaho eh, ikigongwe cy'umukuru w'igihugu kugira ngo atugabanye ibitigiri kandi nizere ko eh, nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu yabyumvise kandi azofata ingingo ibereye hama icya kabiri nuko uko n'abandi boba baraciriwe imanza botezurirwa nka kimwe cya kane cy'umunyororo kugira ngo turabe yuko nabyo nyine byofasha hama icya gatatu nuko bijya bikorwa by'iterambere byoja mu ngiro mu maguru masha kugira ngo umuntu eh, ashobore gufata eh, ibyo bikorwa agenda bikora biteza imbere igihugu hanyuma bimugabanirize eh, n'imyaka yo gufungwa mhm. ego umugwi CNIDH nawo nk'umugwi ukurikiranira hafi ibijanye n'agateka na muntu mugiye kubandanya mukora iki kugira ngo ako gateka kabapfunzwe uno munsi twashimikiye ko eh, kabandanye ica mbere no kubandanya dukorana neza n'ubushikiranganje bw'ubutungane mu nzego zayo zose kugira ngo tubone ko hari utunenge twatu dutorewe umuti icya kabiri tubandanye dukorana n'inzego z'igihugu kuko turi hamwe twese turazi ko twabishobora hanyuma icya gatatu eh, no kugwiza inguvu kugira ngo dushobore gushika ahantu hose hari eh, abafunzwe tubumvirize eh, kandi dukurikirana amadosiye yabo twongere dukurikirane n'ababa twituye kuko nabyo birafasha mhm. murakoze cyane ni na hano kino kiganiro karadiridimba cuno munsi giciye kigarukira twari turavuga agateka k'abapfunzwe bose turaba cyane cyane uko ako gateka gategerezwa kumera gafatiye ku gitigiri cy'abategekanijwe kwakigwa mu mabohero agize igihugu cy'u Burundi twashimikiye ku mvo zituma ibitigiri by'abapfunzwe biba umurengera dushimire cyane cyane umutumire twari kumwe hano muri studio twari kumwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH Dr Sixte Vinyini Muraba wakoze kwitaba ubutumire bwacu mwakoze namwe kudutumira murakoze cyane kumbure no hanyuma muzogaruka kugaruka twebwe twama twiteguye umuntu wese adukeneye eh, twama twitaba